บุ๊กทูสามสิบสองที่ร้านอาหารสี่ På r ร้านอาหารสี่ y r a ร้านอาหารสี่ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ En pommes frites med ketchup. En pommes frites med ketchup. และมายองเนสสองที่ Och två med majonnäs. Och två med majonnäs. และไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่ Och tre stekta korvar med senap. Och tre stekta korvar med senap. คุณมีผักอะไรบ้างครับ Vad har ni för grönsaker? Vad har ni för grönsaker? คุณมีถั่วไหมครับ Har ni bönor? Har ni bönor? คุณมีดอกกระหล่ำไหมครับ Har ni blomkål? Har ni blomkål? ผมชอบทานข้าวโพดหวาน Jag äter gärna majs. Jag äter gärna majs. ผมชอบทานแตงกวา Jag äter gärna gurka. Jag äter gärna gurka. ผมชอบทานมะเขือเทศ Jag äter gärna tomater. Jag äter gärna tomater. คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับ Äter ni också gärna purjolök? Äter ni också gärna purjolök? คุณชอบทานกะหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับ Äter ni också gärna surkål? Äter ni också gärna surkål? คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับ Äter ni också gärna linser? Äter ni också gärna linser? คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมครับ Äter du också gärna morötter? Äter du också gärna morötter? คุณชอบทานบล็อกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับ Äter du också gärna broccoli? Äter du också gärna broccoli? คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมครับ Äter du också gärna paprika? Äter du också gärna paprika? ผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่ Jag vill inte ha lök. Jag vill inte ha lök. ผมไม่ชอบมะกอก Jag vill inte ha oliver. Jag vill inte ha oliver. ผมไม่ชอบเห็ด Jag vill inte ha svamp. Jag vill inte ha svamp.